Suratul Qadr imeteremka maka Katika sura hii inasifiwa shani ya Qur'an na shani ya usiku ilipoteremshwa Qur'an na inaelezwa kwamba usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi elfu na kwamba hakika malaika na Jibril huteremka usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa ajili ya kila amri kwa kusalimika na kila maudhi na uovu mpaka kuchomoza alfajiri yake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr, usiku wa cheo kitukufu. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Na nini kitakachokujulisha nini Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairum min alf shahr. Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi elfu. Tanazzalul malaikatu war fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Uteremka malaika na roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa kila jambo. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri.